الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى الحمد لله الذي هدانا للإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الصحة Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat sehat. Ayuhal hibbah لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد قسم بينكم أخلاقكم Wahai saudara-saudara yang kucintai Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Sesungguhnya Allah telah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian Kama qasama bainakum arzaqakum Sebagaimana ia telah membagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Wa inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang ia cintai dan orang yang tidak ia cintai. Wa yu'ti al-iman illa man yuhib. Namun Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang ia cintai. فالحمد لله الذي أحبنا فأعطانا نعمة الإيمان Maka segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mencintai kita sehingga ia memberikan kepada kita keimanan. Walhamdulillahilladzi istafana muslimin. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memilih kita menjadi kaum muslimin. والحمد لله الذي اصطفانا من بين المسلمين أهل السنة dan segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah memilih kita di antara sekian banyak kaum muslimin sebagai ahlus sunnah wa ahlud dalil wal ittiba' dan orang-orang yang mengikuti dalil ayyuhal ahibbah hadhihi ad-dunya la tusawi shay'an 'inda Allah Wahai orang-orang yang aku cintai, dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah tabaraka wa taala. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ta'dil ad-dunya 'inda Allah janaha ba'udah" Kalaulah seandainya dunia ini di sisi Allah sama seperti sayap nyamuk Ah. ma saqa minha ma saqa minha kafiran syarbata ma maka ia tidak akan memberikan kepada orang kafir minuman walaupun satu tegukan waqad qala an sallallahu alaihi wasallam sungguh nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya إلا ذكر الله وعالم ومتعلم kecuali berzikir kepada Allah kemudian orang yang alim orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu wama walah dan yang mengikutinya وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكب ابن عمر فقال له يا ابن عمر كن في الدنيا غريب أو عابر سبيل Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundak Ibnu Umar. Kemudian beliau mengatakannya, "Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti orang yang menyeberang." Wallahu azza wa jalla dan Allah azza wa jalla قد أمرنا في هذه الحياة telah memerintahkan kepada kita di dalam kehidupan ini bil musara'ati ila ta'atihi untuk bersegera melakukan ketaatan kepadanya fa idza dzakara al akhirah qala apabila ia menyebutkan tentang akhirat dia mengatakan sari'u ila maghfiratin min rabbikum bersegeralah kalian menuju ampunan rabb kalian wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum dan berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Rabb kalian wastabiqul wastabiqul khairat dan berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan kebaikan amma idza dzakara ad-dunya qala famshu fi manakibiha Adapun ketika ia menyebutkan tentang dunia, ia mengatakan berjalanlah kalian di jalan-jalannya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari dunia ini. Fayajib an yakuna al-'abdu Maka wajib seorang hamba itu fi hadhihi ad-dunya musari'an ila ta'atillah di dunia ini bersegera untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wala yansa masalihu min al-umur ad-dunyawiyyah. Dan jangan sampai mereka melupakan maslahat-maslahat dunia mereka. Fala yaj'al fadlu waqtihi lil-'ilm. Maka jangan ia menjadikan seluruh waktunya untuk ilmu. Wa afdalu waqtihi lid-dunya dan jangan ia menjadikan waktunya yang paling utama untuk dunia. La yaj'al fadl waqti fadl waqtihi fi ibadatillah. Janganlah ia hanya memanfaatkan waktu yang tersisa untuk beribadah kepada Allah. Wa afdhal waqtihi fi ma'siyatihi. Kemudian dia jadikan waktunya yang paling utama untuk bermaksiat kepada Allah. Bal yantahiz fi hal quwwatihi wa nashatihi ila ta'atillah melainkan hendaklah ia memanfaatkan masa semangatnya dan masa kuatnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sungguh nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda likulli 'amalin syirrah Setiap amalan itu ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangat itu ada masa bosannya. Ai nashat, syirra yakni nashat wa quwwah. Syirra yaitu waktu semangat dan kuat. Faman kanat fatratuhu ila Allah wa rasulih Barang siapa yang masa futurnya kepada Allah kembali kepada Allah dan Rasulnya faqad hudi maka ia telah diberi petunjuk wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad dhall Namun siapa yang masa futurnya ia gunakan untuk selain itu, maka sungguh ia telah tersesat. lidzalikal al-'abdu fi hayatil barzakh. Oleh karena itu seorang hamba di dalam alam kuburnya idza kana sari'an fi ta'atillah. Kalau ia bersegera melakukan ketaatan kepada Allah, bati'an fi ma'siyatih. Bati'an. Tabati'an. bati'an, fi ma'siyatih. Dan lambat di dalam bermaksiat kepada Allah. Yatihi atin akan datang kepadanya seseorang hasanal wajh yang bagus wajahnya, thayyibar Riha harum baunya, hasanat thiyab, bagus pakaiannya. Fa yaqulu lahu man ant fa wajhuka yubashshiru bil khair. Lalu dia akan bertanya kepada orang itu, siapa engkau? Wajahmu memberikan kabar gembira. Fa yaqulu lahu abshir bi khair maka orang tersebut akan berkata bergembiralah engkau dengan kebaikan fa wallahi kunta demi Allah engkau dahulu ai fi dunya ketika di dunia sari'an fi ta'atillah adalah orang yang bersegera di dalam melakukan ketaatan kepada Allah bati'an fi ma'siyatihi tidak melakukan maksiat atau jarang melakukan maksiat fayuftah lahu baban minal jannah maka dibukakan baginya pintu surga وَأَمَّا مَنْ كَانَ سَرِيعًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ Adapun orang yang segera di dalam melakukan maksiat kepada Allah بَطِيئًا فِي طَاعَةِ Lamban di dalam melakukan ketaatan kepada Allah سَيَتِيهِ رَجُلٌ Akan datang kepadanya seorang laki-laki قَبِيحَ الْوَجْهِ Yang buruk wajahnya خَبِيثَ الرِّيحَ Busuk baunya خَبِيثَ thiyab jelek pakaiannya. Fayaquluhu man ant wajhuka yubashshiru bis-su'. Lalu dia mengatakan kepada orang tersebut, "Siapa engkau? Wajahmu memberikan kabar buruk." Fayaqululahu abshir bisyarr. Lalu orang tersebut berkata, "Bergembiralah, terimalah kabar buruk." Ana 'amalukal fasid. Aku adalah amalan rusakmu. Qad kunta sari'an fi ma'siyatillah. Dahulu engkau cepat di dalam melakukan maksiat kepada Allah. Bati'an fi ta'atillah. Lambat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Fajazakallahu syarra. Maka Allah membalasmu dengan keburukan. Fala nahzan ayyuhal ahibba ala ma fi hadhihi ad-dunya mimma dhahaba minha. Maka wahai yang wahai orang-orang yang aku cintai, janganlah kita merasa sedih dengan apa yang hilang dari kita di dunia ini. فالإنسان بعد موته Sebab manusia setelah kematiannya لا يندم على شيء مما فاته من الدنيا tidak pernah menyesali apa yang terluput darinya di dunia ini. وإنما يحزن على ما فاته من طاعة الله Akan tetapi ia akan sedih, akan menyesal karena terluput darinya ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Faqad qala an sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Hulwatud dunya murratul akhirah." Manisnya dunia akan menyebabkan pahitnya akhirat. Wa murratud dunya hulwatul akhirah. Rasa pahit di dunia akan menyebabkan rasa manis di akhirat. Wa qad mata nabiyul ummah Nabi umat ini telah wafat. Wa afzalul khalqi inda Allah. Dan beliau adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Walau arada an tubsat lahu ad-dunya dhahaban latalabaha min rabbih. Kalau seandainya ia ingin dibukakan, dibentangkan untuknya dunia ini, dia tinggal meminta kepada Rabbnya. Mata huwa wa ashabu baitihi lam yashba'u lam yashba'u min khubz asy Beliau dan para sahabatnya wafat dalam keadaan tidak merasa kenyang dari roti. فهذه الدنيا دار عمل maka dunia ini adalah negeri untuk beramal وليس لك فيها إلا ما قدمت dan tidak ada untukmu di dunia ini kecuali apa yang telah engkau lakukan. Maka siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, sekecil biji sawi pun maka ia akan mendapatkannya. Dan siapa yang melakukan keburukan sebesar, biji sawi pun ia akan melihatnya. maka bersegeralah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa a'zamul ibadah al-hifadhu ala tauhidik. Dan ibadah yang paling agung adalah menjaga tauhid kepada Allah. Wal hifadhu ala salatik. Wal hisar. Wal hifadhu ala salatik. Dan menjaga salat salatmu. Fa nas'alullah 'azza wa jalla an yatina fid dunya hasanah. Maka kita memohon kepada Allah Tabaraka wa taala semoga ia memberikan kepada kita kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan kebaikan di akhirat. Wa yaqina wa iyyakum adzaban nar. Dan melindungi kita kami dan kalian dari azab neraka. Hadhihi dunya kulluha qalil. Dunia ini seluruhnya amat sedikit. Wal wal qalilu minha min a'marina qalil. Dan yang lebih sedikit darinya adalah amalan-amalan kita amat sedikit. وما مضى من عمرنا كثير dan telah berlalu banyak dari umur kita. فكم بقي هل بقي كما مثل ما سبق أو أكثر Maka berapa sisa dari umur kita seperti yang lalu atau lebih banyak أو أقل atau bisa jadi lebih sedikit. فالسعيد Maka orang yang bahagia من اتقى الله عز وجل adalah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa و- Jalla وعمل صالحا dan melakukan amalan-amalan saleh. Fausi nafsi wa iyyakum. Maka aku wasiatkan kepada diriku dan kepada kalian. Ala mujahadatin nafs. Untuk berjihad melawan jiwa sendiri. Walaysa syan an tudhnib. Walaysa. Walaysa syan an tudhnib fa kulluna mukhthiyun. Bukanlah menjadi perkara masalah yaitu engkau berdosa. Karena apa kita semua adalah melakukan kesalahan. Walakin idza ta'assart qum wastaghfir wa aqbil 'ala Allah. Akan tapi apabila engkau terjatuh dalam kesalahan tersebut, maka beristighfarlah dan bertobatlah kepada Allah. وأما درسنا كما تعلمون وهو في نواقض الإسلام Adapun pelajaran kita sebagaimana yang telah kalian ketahui adalah tentang pembatal-pembatal keislaman. وقد انتهينا من الناقض الأول في درسنا في صباح هذا اليوم Dan kita telah menyelesaikan pembatal yang pertama pada hari ini. ودرسنا الآن في في الناقد الثاني. dan pelajaran kita saat ini adalah pembatal yang kedua. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله الثاني. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله mengatakan pembatal keislaman yang kedua. من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعاً. Seorang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara. Yang ia berdoa kepada perantara-perantara tersebut. Ia meminta kepada mereka syafaat. Dia menggantungkan hatinya kepada perantara-perantara tersebut. Maka orang tersebut kafir menurut kesepakatan. Hada huwa naqidu thani. Inilah pembatal yang kedua. Wahuwa dakhilum fin naqidil awal. Dan dia masuk di dalam pembatal yang pertama. ولكن أفرده الشيخ هنا Akan tetapi Syekh di sini menyebutkannya secara tersendiri لأهميته karena sangat pentingnya hal itu وكثرة وقوعه بين الناس dan sering terjadi di tengah-tengah manusia. وهو شرك في العبادة Maka ini merupakan syirik di dalam beribadah. وهذا الذي يجعل بينه وبين الله واسطة Dan orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara qad asyraka billah telah mempersekutukan Allah wa huwa syirkul awwalin dan inilah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu wa huwa syirku kuffar quraish inilah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir quraish qala ta'ala Allah taala berfirman walladzina ittakhadhu min dunihi awliya dan orang-orang yang mengambil atau menjadikan wali-wali selain Allah mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada wali-wali tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inna Allah yahkum bainahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi ikhtalifun Sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan keputusan terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang berdusta lagi kafir فسماهم الله عز وجل هؤلاء الذين اتخذوا وسطاء كفارا Maka Allah tabaraka wa taala menamakan orang-orang yang menjadikan perantara-perantara itu sebagai orang-orang kafir وهؤلاء الذين اتخذوا وسطاء وشفعاء dan mereka yang menjadikan perantara-perantara itu sebagai pemberi syafaat qad syabbahu Allah bi khalqihi mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya syabbahu Allah bi mulukid mereka serupakan Allah dengan raja-raja dunia faqalu nahnu la nastati' an nadkhula 'ala al-muluk illa bi wa syufa'a mereka berkata kita tidak mungkin bisa langsung bertemu dengan raja-raja kecuali melalui perantara atau pemberi syafaat لكي يبينوا لهم لهؤلاء الملوك أحوالهم agar menjelaskan kepada raja-raja tersebut keadaan mereka أو أن لهم منزلة عند هؤلاء الملوك atau perantara itu memiliki kedudukan di sisi raja-raja tersebut. ونحن ضعفاء قد نكون أصحاب ذنوب فغير مؤهلين an nas'al Allah azza wa jalla mubasharatan sedangkan kami adalah orang-orang yang lemah mungkin kami adalah orang-orang yang banyak dosa sehingga kami tidak mungkin langsung berdoa kepada Allah lidzalik natlub man yaz'umun fihim oleh karena itu kami meminta kepada orang yang mereka yakini as-salah wal hidayah al-salah wal makana 'inda Allah orang-orang mereka yakini saleh dan memiliki kedudukan di sisi Allah as-syafa'ah kami meminta dari mereka syafaat fa kuffar quraisy Maka orang-orang kafir Quraisy lam yakunu mereka tidaklah yaqulun anna haula'i alladziina ya'budunahum min dunillah yarzuquna aw yanfa'una aw yadhurrun. Mereka tidak mengatakan sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu bisa memberi rezeki atau memberi manfaat atau mudarat. بل قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى Melainkan mereka mengatakan kami tidaklah beribadah kepada Tuhan-Tuhan tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. ومع ذلك جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كفارا وقاتلهم Namun dalam keadaan yang demikian itu Rasulullah tetap mengatakan mereka sebagai orang kafir dan memerangi mereka. قال العلامة السعدي في تفسيره في قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan dalam tafsir beliau tentang firman Allah tabaraka wa taala, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. أي لنرفع حوائجنا yaitu mereka akan mengangkat kebutuhan-kebutuhan kami. Afwan, ai li tarfa hawaijana. Yaitu هذه الذين يعبدون من دون الله ندعوهم لكي ترفع حوائجنا الى الله. Orang-orang yang kami sembah selain Allah ini kami menginginkan agar mereka mengangkat kebutuhan-kebutuhan kami kepada Allah وتشفع لنا عنده dan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق Kalau bukan karena itu, kami tahu bahwa mereka tidak bisa menciptakan dan tidak bisa memberi rezeki ولا تملك من الأمر شيئا dan tidak memiliki kuasa atas apapun. لذلك كفار قريش كانوا يلبون في الحج Oleh karena itu, orang-orang Quraisy mereka mengucapkan kalimat talbiyah di dalam haji, لبيك اللهم لبيك labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك لا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك labbaik la syarika. لبيك لا شريك لك لبيك mereka mengatakan kami memenuhi panggilanmu ya Allah tidak ada sekutu bagimu illa syarikan huwa lak kecuali yang sekutu itu memang sekutu bagimu tamlikuhu wa ma malak tamlikuhu yani Allah yang ah, wa ma yamlik hadha kadhalik engkau menguasai dan apa yang dikuasai oleh فهكذا, sekutumu tersebut. فهكذا كانوا يظنون في آلهتهم أنها ملك, ملك لله وما تملك هذه الآلهة أيضا ملكا لله سبحانه وتعالى Demikian keyakinan orang-orang Quraisy terhadap sembahan-sembahan mereka tersebut bahwa ia dimiliki oleh Allah dan ia juga memiliki apa yang dimiliki oleh Allah. قال تعالى Allah tabaraka wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah perantara kepadanya وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون dan berjihadlah kalian di jalannya agar kalian menjadi orang-orang yang berbahagia وابتغوا إليه الوسيلة أي dan carilah kepadanya wasilah maksudnya adalah واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه carilah perkara-perkara yang bisa mendekatkanmu kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang Dia ridhoi أي تقربوا إليه بالطاعة yaitu dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan ketaatan فيا أيها الأحبة دعنا نتأمل بعض آيات الله في القرآن Wahai orang-orang yang aku cintai, marilah kita perhatikan sebagian ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. حينما تكون الواسطة بين الخالق والمخلوق لتعليم دين الله Ketika ada perantara antara Allah dengan makhluk untuk mengajarkan kepada makhluk, واضح فهذا هو المشروع هذه الواسطة الوحيدة المشروعة maka perantara di sini adalah perantara yang disyariatkan. الواسطة التي بين الخالق والمخلوق واسطتان Perantara antara Allah dengan makhluk ada dua. واسطة مشروعة Yang pertama perantara yang disyariatkan وهي لتعليم دين الله yaitu untuk mengajarkan agama Allah. فالواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في تعليم دين الله محمد صلى الله عليه وسلم Maka perantara antara Allah dengan kita untuk mempelajari agama Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما الواسطة التي هي للتقرب فهذه هي الشرك Adapun perantara yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka inilah yang dinamakan syirik. أما الواس- الواسطة التي هي لتعليم دين الله كجبريل هو الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم Adapun perantara untuk mengajarkan agama Allah seperti malaikat Jibril, beliau adalah perantara antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نضرب لكم لكي يتضح أمثلة من القرآن Maka kami akan menyebutkan untuk kalian beberapa contoh agar menjadi jelas. قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون Allah tabaraka wa taala berfirman, mereka bertanya kepadamu, apa kepada siapa infak itu diberikan? قل ما أنفقتم من خير فللوالدين Katakanlah wahai Muhammad, infakkanlah yang terbaik atau kebaikan itu maka untuk kedua orang tua. فحينما يقول يا الله سبحانه وتعالى يا محمد إذا سألوك فقل Ketika Allah mengatakan, wahai Muhammad, kalau mereka bertanya maka jawablah. وفي قوله تعالى يسألونك عن الأهلة Dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan. قل هي مواقيت للناس Katakanlah, hilal itu adalah waktu-waktu bagi manusia. يسألونك عن الخمر والميسر mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihima ithmun kabir. Katakanlah di dalam keduanya terdapat dosa yang besar. Fa hadhihi wasita li ta'limi dinillah. Maka di sini Nabi Muhammad sebagai perantara untuk mengajarkan agama Allah. Amma idza kana al-amru yata'allaq bi ibadati Allah wa du'a'i wa su'ali wa su'alu tartafi huna qul Adapun apabila berkaitan dengan peribadatan kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka tidak digunakan di sini kalimat jawablah. Qala ta'ala wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah taala. qul irtafa'at qul fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman apabila mereka bertanya kepadamu tentang diriku maka sesungguhnya aku dekat fa inni qarib tidak disebutkan di situ kalimat kul jawablah Uji da'wat watadai dai aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa ketika ia berdoa Wabah. jelas jelas perbedaan antara dua perantara tersebut khalas syiddah jelas طيب قال رحمه الله يدعوهم ويسألهم الشفاعة Syekh rahimahullah mengatakan ia berdoa kepada perantara-perantara tersebut dan meminta kepada mereka syafaat. والشفاعة طلب الخير للغير طلب الغير للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة Dan syafaat itu adalah meminta kebaikan untuk orang lain baik dengan cara mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Wasyafa'atu lillahi jami'a. Dan syafaat itu semuanya milik Allah tabaraka wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, syafaat itu seluruhnya milik Allah. Wasyafa'ah la takunu fil hayal barzakhiyyah abadan. Dan syafaat itu tidak terjadi di alam kubur untuk selama-lamanya. La takun la al-mashru'ah ولا الممنوع من باب لا الممنوع شرك في كل الأحوال أما الشفاعة المشروعة التي جعلها الله عز وجل لبعض الخلق كرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن في الحياة البرزخية وإنما في الآخرة dan syafaat itu tidak terjadi di alam kubur maka syafaat itu ya yang disyariatkanlah syafaat yang ada di alam akhirat Jadi ketika Rasulullah di alam kubur tidak ada syafaat yang bisa beliau berikan. Fakullu syafaatin fil hayal barzakhiyah syirkum billah. Maka semua syafaat yang berkaitan kehidupan alam barzakh merupakan syirik kepada Allah. Fasyafa'ah hunaka syafa'ah manfiyah wa hunaka syafa'ah muthbatah. Jadi ada syafaat yang dinafikan, ada syafaat yang ditetapkan. والشفاعة المثبتة هي ما أثبتها الله سبحانه وتعالى. Syafaat yang ditetapkan itu adalah apa yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala. وهي إذن الله ورضا الله عن الشافع والمشفوع. Yaitu syafaat yang mendapatkan izin dan ridha dari Allah kepada orang yang diberi syafaat. بعد الرضا عنهما الإذن للشافع أن يشفع. Setelah Allah meridai dan mengizinkan untuk yang diberi syafaat, Allah memberikan izin kepada yang memberi syafaat. وتنال الشفاعة biterki الشفعاء min dunillah. Dan syafaat itu akan diperoleh dengan meninggalkan meminta syafaat kepada selain Allah. وضعتنا للشفاعة biterki الشفعاء. Jadi, ya, syafaat itu didapatkan dengan meninggalkan meminta syafaat kepada selain Allah. Faqad qala an sallallahu alaihi wasallam hina ma sa'alahu Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Abu Hurairah meminta kepada beliau, "Man ahaqqun nasi bi syafa'atika ya Rasul ya Rasulullah?" Ketika Abu Hurairah bertanya kepada beliau, "Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah?" Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi Beliau menjawab, "Yang berhak adalah orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya." وضح Jelas? فالشفاعة لا تنال لا من أشر من طلب الشفاعة من غير الله حرم الشفاعة Maka orang yang meminta syafaat dari selain Allah dia akan dihalangi dari syafaat. Karena man asyraka billahi azza wa jalla tanalahu syafa'ah. Sebab orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala tidak akan mungkin mendapatkan syafaat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi itu memiliki doa yang dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati dan aku menyimpan doaku فتعجل كل نبي دعوته maka semua nabi telah menyegerakan doa-doa mereka wa inni ikhtaba'tu da'wati sedangkan aku menangguhkan atau menyimpan doaku syafa'atan li ummati yaumal qiyamah untuk memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat fahiya na'ila man fahiya fahiya na'ila man maka ia akan didapatkan oleh siapa فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا Maka ia akan didapatkan insya Allah oleh orang yang ti, yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. فالداعي لأصحاب القبور Maka orang yang berdoa kepada penghuni-penghuni kubur والمستغيث بهم dan meminta perlindungan kepada mereka كافر kafir. أما إذا كان يعتقد النفع والضر minhum adapun apabila ia meyakini bahawa manfaat dan mudarat itu datang dari penghuni kubur itu fahada hatta law kanu hum ahya fid dunya maka orang seperti ini sekalipun mereka hidup di dunia wa dhanna an la yanfa'a wa la ya, wa dhanna annahum yanfa'una wa yadhurruna min dunillahi subhanahu wa ta'ala fahada kufrun bi ijma'il muslimin dan dia meyakini bahawa orang ini bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah maka ia kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Salisan. Yang ketiga, qala Syekh rahimahullahu taala, "Man lam yukaffir al-musyrikin aw shakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafara." Yang ketiga, orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau dia ragu tentang kekufuran mereka atau ia membenarkan madhab mereka, maka dia kafir. أيها الأحبة Wahai orang-orang yang aku cintai كلمة التوحيد kalimat tauhid ruknan memiliki dua rukun iman wa kufur iman beriman dan kafir الإيمان بالله سبحانه وتعالى beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa ikhlas al-ubudiyyah al-ubudiyyah lahu dan mengikhlaskan peribadatan hanya untuknya wal kufru bima yu'bad min dunillah dan kafir kepada semua yang diibadahi selain Allah. Wal bara'atu min ahli al-kufur dan berlepas diri dari para pelaku kekufuran. Faman yu'min billahi wa yakfur bit-taghut maka siapa yang beriman kepada Allah dan dia mengingkari taghut faqad istamsaka bil urwatil wuthqa maka ia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Fala budda min at-tauhid min al-bara'ati min asy-syirki wa ahlihi Maka haruslah di samping tauhid berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. قال تعالى Allah Ta'ala berfirman, إذ قال إبراهيم لأبي إني براء مما تعبدون Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang engkau ibadahi. فالله عز وجل قد أمر المؤمنين Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memerintahkan kaum mukminin بالكفر بالطاغوت untuk kafir kepada Tauhud وال- وعباده dan para penyembah Tauhud. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون Ingatlah ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi. Wa mimma ta'budun min dunillahi kafarna bikum. Kami berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah tabaraka wa taala. Kami kafir kepada kalian. Kafarna bima ta'budun wa kafarna bikum. Yaitu kami mengingkari apa yang kalian ibadahi dan kami mengingkari yakfi hadza yakfi hadza qala wa bada'a bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abada apakah cukup berlepas diri Allah mengatakan selanjutnya dan tampak jelas permusuhan dan kebencian di antara kami dan kalian untuk selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahdah ini akan berlanjut sampai kalian beriman kepada Allah saja qala rahimahullah man lam yukaffir al musyrikin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin walaysa man lam man lam yukaffir almuslimin bukan orang yang tidak mengkafirkan kaum muslimin qala man lam yukaffir almusyrikin Beliau mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Kaqaulal ladzina yaquluna anna al-yahuda wan-nasara laysu bikuffar. Seperti orang-orang yang mengatakan bahawa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bukanlah orang-orang kafir. Aw yaqul la taqul kafiran wa qul ghair muslim. Atakul la takul kafir kul gairal muslim. Atau ia mengatakan jangan kalian katakan mereka itu kafir, tapi katakan mereka non muslim. Wallahu azza wa jalla qad qala laqad kafar alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Padahal Allah mengatakan sesungguhnya Allah mengkafirkan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu trinitas. Wa qad qala Allahu azza wa jalla Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dan padahal Allah telah mengatakan, katakanlah wahai orang-orang kafir, kami tidak mengibadahi apa yang kalian ibadahi. Fal kufru haqqun lillahi wa rasulih. Maka haqqun lillahi wa rasulih adalah hak Allah dan hak rasulnya. nya Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan Wattakfiru Wattafsiku Mengatakan seorang itu kafir Atau mengatakan seorang itu fasik Huwa ilallahi wa rasulih Itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya Laisa liahadin fi hadha hukum Tidak boleh seorang pun Memiliki keputusan di dalam hal ini Fayambagi tanabuh ila dhalik Maka harus diperhatikan perkara itu فمن قال والله انا متوقف barang siapa yang mengatakan demi Allah saya tawakuf tidak menentukan ما, sikap ma adri al yahud wan nasara hal hum kuffar aw la saya tidak tahu orang-orang Yahudi dan Nasrani ini kafir atau tidak عندهم كتاب وتوراة وإنجيل ممكن الكتاب صحيح Karena mereka punya kitab, ada Taurat, ada Injil, bisa jadi kitab mereka benar. فأمرهم, لل- فأمرهم إلى الله Maka urusan mereka kita kembalikan kepada Allah. هذا كفر وردة Maka ini adalah perkataan yang menyebabkan kekufuran dan murtad. فمن لم يكفر أو شك في كفرهم Maka siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau dia ragu tentang kekafiran mereka, ففرق بين الشك والوسواس maka ada perbedaan antara ragu dengan waswas. Intabu farqun baina asy-syakki wa baina al-waswas. Perhatikan ada perbedaan antara ragu dengan waswas. Fasyakku 'amalul qalb. Ragu itu adalah amalan hati. Wa hadha alladhi huwa kufr fi syakki fi fi kufri al-kafir. Wa hadha huwa alladhi kufr asy-syakk. Dan inilah yang dianggap kafir orang yang melakukannya itu ragu. Amal waswas. Adapun orang yang waswas, fahu min amal syaitan. Maka itu adalah dari perbuatan syaitan. Yastaid billah, walla yaburruh. Maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dan hal itu tidak akan membahayakannya. Qala wa a'zam huma man sa'au sahha madhhabuhum. Beliau mengatakan lebih dari itu kafir orang yang membenarkan madhab mereka. والله دين اليهود والنصارى أفضل من دين محمد صلى الله عليه وسلم. Misalnya ia mengatakan demi Allah agama Yahudi dan Nasrani itu lebih baik daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهذا كفر إجماعا. Maka orang seperti ini kafir menurut kesepakatan. فمن صحح أي دين فمن صحح أي دين أو شك في كفر Barang siapa yang membenarkan agama apapun atau dia ragu tentang kekufuran agama tersebut, دين الكفار كاليهود والنصارى والمجوس yaitu agama orang-orang kafir seperti agama Yahudi, Nasrani dan Majusi, فهذا ردة عن دين الله سبحانه وتعالى maka ke- membenarkan itu merupakan bentuk murtad dari agama Allah, dari agama Allah tabaraka wa taala. قال رابعا Kemudian beliau mengatakan yang keempat, man i'taqada anna hadiy an-nabi sallallahu alaihi wasallam من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر Barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada petunjuk beliau atau hukum selain beliau lebih bagus daripada hukum beliau seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum-hukum tagut daripada hukum beliau maka dia kafir. Hadza an-naqid rabi ini adalah pembatal keislaman yang keempat. Yata'allaqu bi syahadati anna Muhammad Rasulullah. Berkaitan dengan persaksian bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Fa min muqtada syahadah syahadat anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di antara tuntutan syahadat bahawa Muhammad adalah utusan Allah annahu tasdiquhu fima akhbar membenarkan beliau dalam semua apa yang beliau kabarkan wa ta'atuhu fima amar mentaati beliau dalam semua yang beliau perintahkan wa nahyi amma zajar dan berhenti dari apa yang beliau larang wa alla yu'badallaha illa bima syara'a sallallahu alaihi wasallam dan tidak diibadahi Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadha an-naqidu yata'allaq bishahadati anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembatal yang keempat ini berkaitan dengan persaksian bahawa Muhammad adalah utusan Allah azza wajalla. Wa huna mas'alatan. Dan di sini ada dua permasalahan. مسألة متعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam سنتكلم عن مسألتين مسألة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة تتعلق بتحكيم غير شرع النبي صلى الله عليه وسلم. Kita akan berbicara tentang dua permasalahan. Masalah yang pertama adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah yang kedua adalah berhukum dengan selain hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالمسألة الأولى من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أي سيره ومنهجه وهديه وعقيدته وما أقره من الشريعة هناك من هو أفضل من هديه Yang pertama, permasalahan pertama adalah meyakini bahawa selain petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu selain jalan beliau, selain akidah beliau dan manhaj beliau, lebih baik daripada petunjuk beliau. فهذا كفر Maka keyakinan seperti ini adalah kufur kepada Allah. Wa khairul hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama qala nabi Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sabdakan. Wa fi riwayah afdhalul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dalam sebagian riwayat petunjuk yang paling utama itu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah wa ahsanul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap dengan hawa nafsunya. Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah tabaraka wa taala berfirman, beliau tidaklah berucap dengan hawa nafsunya, melainkan yang beliau sampaikanlah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Faman yukhassis an al-kufra la yakun illa fi at-tahkim wa man salaka wa واعتقد anna hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam أن هناك هدي أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم Maka siapa yang meyakini bahwa ada di sana petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad farraqa bainal mutamatilat. Maka ia telah membedakan antara dua hal yang sama. وهؤلاء الذين يعتقدون dan mereka yang meyakini أن هناك syekh طريقة bahwa di sana ada seorang syekh tariqah tarikat atau sahibu taifah atau ia adalah sahibu taifatin wa firqah atau ia yang mendirikan sebuah kelompok anna tariqat hadha asy atau hadha az-za'im bahawa metode syekh ini jalan syekh ini atau jalan pemimpin ini afdalu min tariqati nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada jalan nabi sallallahu alaihi wasallam faqad za'ala kufra maka ia telah melakukan kekafiran wa ata kufra dan mendatangkan kekafiran كذلك الذي يقول ال- أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يناسب الناس الآن demikian pula orang yang mengatakan bahwa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cocok lagi untuk manusia di zaman ini وإنما يناسب طريقة معينة أو, Lain. أو مسرحية معينة melainkan أو yang, تمثيل معين melainkan yang cocok untuk zaman ini adalah م? مسرحية أي تمثيل ومسرحية الناس ما يتنفع معهم قال الله قال رسول الله itu yang bermanfaat adalah penampilan-penampilan baru tidak bermanfaat lagi bagi mereka apa yang difirmankan Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah فهذا خطير maka orang yang mengatakan demikian bahaya dan dikhawatirkan yang mengatakannya dianggap murtad yukhsha alayh jadi ya, dikhawatirkan ia murtad بقي المسألة المتعلقة بالحكم بغير شريعة محمد صلى الله عليه wasallam. Tersisa pembahasan tentang berhukum dengan selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi qala Syekh berkata Syekhul Islam Man i'taqada barang siapa yang meyakini anna ghaira hadiy Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi Bahawa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuknya atau anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi atau hukum selain beliau lebih baik daripada hukum beliau wa bada hadha an bil i'tiqad maka di sini mulai pembatal berkaitan pembatal keislaman berkaitan dengan keyakinan wal i'tiqadu makanuhu al-qalb dan keyakinan itu tempatnya di dalam hati fa hadha wadhihun min kalamihi annahu يرى أن من اعتقد هذه الأمور هو الذي يكفر Maka di sini jelas dari perkataan beliau bahwa orang yang meyakini keyakinan ini dia kafir. استصحب هذا معكم في الذي سيأتي بعده. خليهم استصحبوا هذا الكلام بالكلام الذي سيأتي الآن. طيب, hubungkanlah perkataan ini dengan yang akan datang setelahnya. قال كالذين يفضلون حكم الطواغيت. Beliau mengatakan seperti orang yang lebih mengutamakan hukum tauhid على حكمه فهو كافر dibandingkan hukum beliau, maka dia kafir. قال كالذين يفضلون هؤلاء الذين يقولون أن الشيخ محمد عبد الوهاب لا يفرق بين المستحل وغير المستحل Mereka mengatakan bahwa Nabi eh, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak membedakan antara yang menganggap halal dengan orang yang tidak menganggap halal. قال من اعتقد فالذي يعتقد أن حكم الطواغيت أفضل من حكم الله maka orang yang meyakini bahwa hukum tagut lebih baik daripada hukum Allah فهذا هو الكافر كما هو واضح من من هذا الناقض عند الشيخ maka orang yang seperti inilah yang kafir sebagaimana dijelaskan oleh syekh wa amma mas'alah adapun masalah في التحكيم لغير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم tentang berhukum dengan selain syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Allah berfirman barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang kafir. Awalan indana tafsir sahabah. Yang pertama tentang ayat ini ada tafsir dari para sahabat. Wala yuqaddam qaulus sahabah ala man ba'dihim. dan tidak didahulukan perkataan tidak didahulukan perkataan orang-orang setelah mereka daripada perkataan sahabat. Wa afwan wa la yuqaddam min ba'dihim ala qawli as-sahabah. Yaitu tidak didahulukan perkataan orang-orang yang datang setelah sahabat dari perkataan para sahabat. Qala Ibnu Abbas fi tafsir hadhihi al-ayah Ibnu Abbas mengatakan di dalam tafsir ayat ini, "Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Yaitu ayat barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Qala rawi Ibnu Jarir, beliau mengatakan Ibnu Jarir meriwayatkan bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, qala hiya bihi kufr. Beliau mengatakan, "Wa laysa kufrun billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Hiya bihi. Hiya hiya bihi kufr wa laysa kufran billah Ia dengannya ia kafir namun ia tidak kufur kepada Allah. وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله Ia tidak kafir kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya. وفي رواية عند الحاكم Dalam riwayat Al-Hakim عن, عن ابن عباس أيضا dari Ibnu Abbas juga أنه قال ليس كفرا ين- ينقل عن الملة Kafir di sini bukanlah kafir yang mengeluarkan dari agama. Huwa kufrun duna kufur. Melainkan ia adalah kekafiran di bawah kekafiran. Wajaa an Ata ibn Abi Rabah aydan dan telah datang dari Atha ibn Abi Rabah juga annahu qala kufrun duna kufur. Ia mengatakan bahawa kafir dalam ayat tersebut adalah kekufuran di bawah kekufuran. Wafis fisqun duna fisq dan kefasikan di bawah kefasikan wadulmun dona dhulm wadhaliman di bawah kezaliman fa nahnu 'indana tafsir ibn abbas maka di hadapan kita ada tafsir Ibn Abbas. Wa habrul ummah. Dan beliau adalah tinta ilmu umat ini. Wa thabata anhu bitashrih annahu laysa kufran mukhrij min al-millah. Dan beliau telah menyebutkannya dengan jelas bahawa kafir tersebut tidak mengeluarkan dari agama. Ilm yakun sahibu mustahillan lidzalik. Apabila yang melakukannya tidak menghalalkan hal tersebut. Wal khulasa suwarul hukm ghair ma anzalallah iddat suwar maka kesimpulan gambaran tentang berhukum dengan selain hukum Allah ada beberapa gambaran faman jahada hukum Allah azza wa jall kafar yang pertama orang yang menentang hukum Allah maka dia kafir. Wa man qala annahu yajuz an yuhkam bighairi ma anzal Allah kafar. Yang kedua orang yang mengatakan boleh berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir. Aw anna hukm al aw anna al hukm al wad'i al qanuni wal hukm al syar'i sawa' Atau ia mengatakan undang-undang, hukum undang-undang dengan hukum Quran sama. هذا كفر Maka orang seperti ini kafir. أو أن حكم الطواغيت وحكم القوانين أفضل من شريعة محمد Atau hukum-hukum taghut dan hukum-hukum undang-undang itu lebih baik daripada syariat Muhammad. هذا أيضا يكفر Maka orang ini juga أما, kafir. أما الذي لا يكفر هو الذي إيش Adapun yang tidak kafir, ia adalah هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله ia adalah yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. ويعلم أن شريعة محمد هي هي الحق وهي الأفضل Namun dia mengetahui bahwa syariat Nabi Muhammad itulah yang benar dan lebih utama. ويعتقد أن شريعة محمد هي التي يجب العمل بها Dan dia meyakini bahwa syariat Muhammad adalah yang wajib untuk diamalkan. وأن بس نكمل هذه نكمل هذه أيوه. وأن هذه القوانين الوضعية dan bahwa undang-undang yang dibuat ada ini haram untuk amal biha haram untuk mengamalkannya walakinahu hakam li dha'f akan tapi dia berhukum dengan selain hukum Allah karena kelemahannya li syahwat dunia karena syahwat-syahwat dunia li khaufi 'ala al-mansibi takut hilang jabatan li rashwah atau karena sogokan fahada murtakibun li kabiratin min al-kaba'ir maka orang yang seperti ini hanya melakukan dosa dari dosa-dosa besar فلا يكفر صاحب هذا الفعل namun pelaku ini tidak kafir فليأذن أذن طيب يا أحبة انتبهوا لهذه المسألة طيب perhatikan permasalahan berikut ini من حكم بغير ما أنزل الله orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan ma'tiqadihi anna syar'a Allah huwa alladhi yajib tahkimahu dengan meyakini bahwa syariat Allah lah yang wajib untuk diamalkan وأن شريعة وأن شريعة محمد هي التي يجب العمل بها dan bahwa syariat Nabi Muhammad lah yang wajib untuk diamalkan ولكنه حكم لضعف إيمان akan tapi ia berhukum dengan selain hukum Allah karena kelemahannya أو لشهوة دنيا atau karena syahwat dunia فهذا مرتكب لكبيرة من الكبائر maka orang yang seperti ini melakukan dosa besar سبب النزاع في هذه الآية sebab terjadinya perselisihan di dalam ayat ini fil hukam dan dikhususkannya hanya pada pemimpin humul khawarij adalah orang-orang khawarij Allah azza wa jalla qala man lam yahkum bima anzal Allah Allah tabaraka wa taala berfirman siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan atlaqa al-hukm wa lam yukhassis bihi al-hakim maka Allah di sini menyebutkan secara umum tidak mengkhususkan pemerintah فالم فالم فالمسؤول في بيته هو حاكم في بيته Maka ini masuk di dalamnya orang yang bertanggung jawab di rumahnya. Orang yang bertanggung jawab di rumahnya adalah pemimpin di rumahnya. وهكذا ال- من له ولاية أو حكم Demikian pula orang yang memiliki kekuasaan يدخل في هذه الآية masuk di dalam ayat ini. فال- فالذي يسمح في بيته بالمنكرات كالخمر Maka orang yang mendengar di rumahnya ada kemungkaran seperti ada khamar وفعل الفواحش atau dilakukannya perbuatan keji, هل هذا يكفر apakah orang ini kafir? في بيته هل هذا Di يكفر rumahnya ada perkara-perkara mungkar, apakah ia kafir karena terdengar di rumahnya perkara tersebut? ها Ah, ها Enel jawab, jawab. Kafir atau tidak? La. Oh, لا la. ليس بكافر لأنه Laisa mustahil. Ya. Sah? tidak kafir karena dia tidak menghalalkannya. وهو وهو حاكم في بيته له السلطة. dia memiliki kekuasaan atau kepemimpinan di rumahnya. فنقول ليس بكافر وإنما مرتكب لكبيرة من الكبائر. maka kita katakan dia tidak kafir melainkan telah melakukan dosa dari dosa besar. متى يكفر إذا استحل. kapan dia kafir ketika dia menghalalkan hal tersebut. halal khamr halal المنكرات. khamr halal perbuatan mungkar halal di rumahnya. فالذي خصصها هؤلاء fil hukami faqad hum al khawarij maka yang mengkhususkan ayat ini hanya untuk pemerintah saja adalah orang-orang khawarij fa hal yajuz li ghairi al hukam an yahkumu bighairi ma anzal Allah apakah boleh bagi selain penguasa untuk berhukum dengan selain hukum Allah la yaqul ahad na'am tidak ada seorang pun yang mengatakan boleh thaniyan qad ja'at alfaz fil quran fis sunnah kathira jiddan biwasf man fa'ala hadha al fa'il fa huwa kufr yang kedua telah datang di dalam nas-nas sangat banyak yang mengatakan bahawa siapa yang melakukan perbuatan ini maka dia kafir. Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufur. Seperti hadis mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hal qatlul muslim kufur mukhrij min al-millah? Apakah membunuh seorang muslim adalah kekafiran yang mengeluarkan dari agama? Ajibu. Jawab. Hendal jawab. Jawab. lakinnahu kabira minal kabair. Akan tetapi ia melakukan dosa besar. Mata yakfur? Kapan dia kafir? Khalim jawab. Jawab. Mata yakfur? Kapan kafir karena membunuh seorang muslim? Inda qatli lil muslim. Kalau ini istahallu. Naam ahsantu. Ahsantu. Mantab. Mantab. An-naqidul khamis. Pembatal yang kelima. Qala Syekh rahimahullah, Syekh rahimahullah berkata, "Man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul walau 'amila bih." Siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul walaupun dia mengamalkannya, kafara ijma'an. Maka dia kafir menurut kesepakatan. Wa dalil qawluhu ta'ala, Dalilnya adalah firman Allah Taala. "Zalik bi annahum karihu ma anzal Allah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan sehingga hapuslah semua amal mereka. Min syuruti la ilaha illallah al-mahabbah. Di antara syarat la ilaha illallah adalah cinta. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? min syurut la ilaha illallah al-mahabbah. Di antara syarat la ilaha illallah adalah cinta. Mahabbat din Allah, eh. mahabbat kitab Allah wa sunnah nabiyyi wa syar'ih. Mencintai agama Allah, mencintai syariat Rasulullah. Faman abghada kitab Allah, maka siapa yang membenci kitab Allah wa syar'a Allah dan syariat Allah, faqad ata bi naqdin min nawaqid al-islam maka dia telah melakukan satu pembatal dari pembatal keislaman wa lam yati bi syart al-mahabba fi la ilaha illallah dan dia tidak menepati syarat atau memenuhi syarat cinta di dalam kalimat la ilaha illallah kana munafiqan nifaqan akbar dan dia adalah seorang munafik nifaqan akbar dengan munafik nifaq akbar baik maka dia adalah seorang munafik dengan kemunafikan yang besar لأن من أبغض شيئا من دين الله فقد اتصف بصفات المنافقين سبب orang yang membenci sesuatu dari agama Allah maka dia disifati sebagai orang munafik قال تعالى فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله الله تبارك وتعالى بفرمان فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله orang-orang yang tidak ikut berperang, mereka berbahagia dengan tempat-tempat duduk mereka. وكرهوا أن رسول الله. يجاهدوا Khilaf Rasulullah yang yukhalif. فرح المخلفون Nah, khilaf Rasulullah. لا فرح المخلفون بمقاعدهم هكذا الآية Eh. نعم Orang-orang yang tidak ikut berperang, mereka merasa bahagia dengan tempat-tempat duduk mereka. أنت الحين يعني المخلفون يعني بمقاعدهم خلاف رسول الله نعم المخلفون يعني لا يخرجون للجهاد نعم, نعم. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم dan mereka benci untuk berperang dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka ولا وقال تعالى dan Allah tabaraka wa taala berfirman ولا يأتون الصلاة إلا وهم kusala dan, dan mereka tidak itu orang-orang munafik tidak mengerjakan solat kecuali dalam keadaan malas-malasan wala yunfiquna illa wahum karihun dan mereka tidak berinfak kecuali dalam keadaan mereka tidak menyukainya faman abghadha shay'an mimma ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kafar jadi siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia telah kafir walau amila bih walaupun dia mengamalkannya بل ولو سعى للعمل به بل ولو ولو سعى إلى العمل به walaupun dia berusaha untuk mengamalkannya مثلا من قال أن حد الرجم وحشية لا يقبل حد الرجم وحشية misalnya ia mengatakan bahwa hukum had yaitu rajam adalah perkara yang liar وأنا أكرهه dan aku tidak menyukainya ورجم الزاني والزانية ورمى ورمى الزاني والزانية المحصنة dan dia menuduh أقام yani akam al had fi zani wa zani wa walaupun dia menegakkan hukum had kepada orang yang melakukan perbuatan zina tapi ia membencinya huwa aqama al had lakinnahu yakrah ikamat hadha al had ia menegakkan hukum had rajam namun dia tidak menyukai hal itu sahada kafar maka orang seperti ini kafir kepada Allah man shalla kull al-furu' orang yang melaksanakan semua solat yang wajib Wakariha. الصلاة namun dia tidak menyukai salat هذا كفر maka dia kafir من أدى زكاته siapa yang menunaikan zakatnya وكره فرض الله للزكاة namun dia membenci kewajiban zakat هذا كفر maka ini kafir فلا بد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم Maka demi Rabbmu Tidaklah mereka itu beriman Hingga mereka menjadikan engkau sebagai pemutus keputusan di antara mereka Dan mereka tunduk dengan keputusan tersebut Huna masalah di sini ada satu permasalahan. Masalah ini masalah, yani masalah bil Arabi. Ayo, ayo masalah. Bukan Indonesi. La, ayo. <laughs> Ya. masalah di sini bukan problem ya. Kata <laughs> ya. Taala, Allah Taala berfirman. kutiba katab, kutiba عليكم القتال وهو كره لكم. Telah diwajibkan kepada kalian peperangan padahal kalian tidak menyukainya. Lalu bagaimana dengan hal ini? Diwajibkan oleh Allah perang namun mereka tidak menyukainya. Ah, man yujib? Siapa yang jawab? Man yujib? Siapa yang jawab? وقال يعني لا يحب الطبيعية أنا أسألك سؤال خلينا أسأل واحد صغير كذا عمره 12 13 أنت هذا أيوة أخلاق. أسألك تحب القتال لا لا الصغير هذا أيوة الصغير فرخان أيوة يقول له لا يخاف نعم. لا يخاف طبيعي حتى أيوه. لو جواب غلط أيوة. ما في مشكلة كنت صلاح لا مسألة تبقى مسلم engkau tetap seorang muslim هل تحب القتال Apakah engkau suka peperangan? Antum suka peperangan? Ajib. Jawab. Tuhib al-qital? Al-qital. Perang. Berkelahi suka. perang. Antum suka perang? Perang. Bisa mati dalam perangan antum. Suka atau tidak secara tab? Ah, tuhib al-qital? Sahih. Ana ma uhib al-qital. Benar, saya tidak suka perang. Ya ahibba, al-qital الطبع الإنساني والبشري Wahai ayuhal ahibbah, peperangan menurut tabiat manusia yakrahu tidak disukai. Walakin kitab Allah Azza wa Jalla lil qital akan tetapi Allah mewajibkan peperangan. فكتب الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم diwajibkan kepada kalian berperang padahal ia tidak disukai oleh kalian. وهو هنا Ia di sini ya'udu 'ala al-qital. Kembali kepada huwa di sini, kembali kepada dia di sini, kembali kepada peperangan. اللي هو جنس القتال. Yaitu jenis peperangan. La 'ala fard al-qital. Bukan kembali kepada kewajiban berperang. فالإنسان بطبيعته Jadi manusia dengan tabiatnya يكره القتال tidak menyukai peperangan. واضح Jelas? Jadi kebencian di sini kembali. Fafarqun baina insan yaqul ana akraha alqital Maka ada perbedaan antara orang yang mengatakan saya benci peperangan wabaina ana akrah fardullah lilqital dengan orang yang mengatakan aku benci Allah mewajibkan peperangan. Lidzalik kana yatus sahaba yusirrun linnabi sallallahu alaihi wasallam an ya'khudhum ma'ahum ila alghazw. Lidzalik kana sahaba yatuna ila rasulillah. Oleh karena itu para sahabat tetap datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يصرون أن يأتوا يأخذوا معه إلى الجهاد agar berangkat bersama beliau untuk berperang لأنه عبادة karena berperang adalah ibadah وأعظم العبادات dan dia adalah ibadah yang paling agung لذلك كان المجاهد أجره أن يأمن فتنة القبر Oleh karena itu di antara pahala orang yang berjihad adalah aman dari fitnah kubur. كفى ببارقة السيوف له فتنة. كفى لما سئل لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف له فتنة. Cukup kilatan-kilatan pedang itu melindungi ia dari fitnah. A'tikum misal akhir. Saya kasih contoh yang lain. Al-mar'ah, al-mar'ah takrah an yatazawwaj 'alayha zawjaha. Seorang wanita tidak menyukai di poligami. Alisa kadzalik? Bukankah begitu? Wallahu 'az syara' 1 2 3 4. Padahal Allah mensyariatkan istri 2, 3 dan 4. Ana muwahhid. Saya satu. Ana khaif. Saya takut. <laughs> وسأبقى ah, موحدا dan saya akan tetap satu الشاهد هذه المرأة التي طبيعة المرأة تكره أن يتزوج عليها زوجها هل هو كره الله كره منها لتشريع الله للتعدد أو ماذا kondisi wanita tidak menyukai suaminya mempoligaminya apakah ia tidak menyukai syariat Allah tentang ta'addud atau bukan? الجواب Jawabannya soal tadi. الجواب إن كانت تكره ذلك لأن الله شرع هذا التعدد فهذا رد عن الإسلام Jawabannya kalau seandainya ia tidak menyukai ta'addud, yaitu tidak menyukai syariat Allah untuk ta'addud, maka dia murtad dari Islam. وهذا لا يظن بالمسلمات Wahada. لا يظن بإخواتنا المسلمات Dan ini tidak diyakini dari seorang wanita yang muslim. هم يكرهون مر الضرات Murad darrat. أي الضرة هي الزوجة الثانية Ah. يكره مر مر الضرات Melainkan mereka tidak menyukai pahitnya ada madu. آية. يكرهون أن يشارك الزوج أحد غيرها Dia tidak menyukai melihat suaminya bersama seorang selain dia. فهي لا تكره هذا التشريع وإنما تكره مر الضرات ما تلقاه من غيرة وكذا Jadi dia tidak membenci syariat ta'addud akan tapi ia membencinya karena adanya kecemburuan dan sebagainya. Maka ini adalah tabiat seorang wanita. Dan hal ini tidak memudaratkan baginya. Walaysa Dan dia tidak kafir karena Fa apabila ia tidak membenci pensyariatan ini. Umm Salamah lamma Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ilaiha Ummu Salamah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya ba'da maut ba'da maut Abi Salamah setelah wafatnya Abi Salamah wa taqaddama ilaiha taqaddama taqaddama li dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk melamarnya qalat ya Rasulullah inni imra'atun shadidatul ghirah dia mengatakan wahai Rasulullah saya adalah seorang wanita yang sangat pencemburu hadzal ladzi mawjud fil nisa' Inilah yang ada pada diri wanita. Faqala la rasul shiti fad'a Allah azza wa jalla an yudhib 'anha shiddatul ghairah. Kalau engkau mau maka aku akan berdoa kepada Allah menghilangkan darimu sifat cemburu yang besar. Fa azhab Allah 'an ummi Salamah shiddatul ghairah. Maka Allah tabaraka wa taala menghilangkan dari ummu Salamah sifat cemburu yang berat. La aslal ghairah allati hiya min tabi'atin nisa' bukan menghilangkan kecemburuan yang ada pada tabiat wanita. Lidzalik gharat Ummu Salamah ba'da dzalik. Lidzalik gharat Ummu Salamah. Karena itu setelah itu Ummu Salamah merasa cemburu. Wa inna ma da'ala an takuna al-ghira shadida adhhab 'anha ash-shiddah.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 طيب يا أحبة يقول من ارتكب الكبائر هل يحبط عمله Ya, orang yang melakukan dosa besar apakah pupus amalannya karena تفضل dosa شيخ عادل tersebut? جاوب إلا أولا الأعمال بالكلية لا تحبط إلا بالشرك Yang pertama, amalan itu seluruhnya tidaklah gugur kecuali dengan kesyirikan. الأعمال جميعها لا تحبط إلا بالشرك. Semua amalan itu tidak gugur kecuali dengan kesyirikan. والردة عن الإسلام. dan ردة عن الإسلام. مرتد dari Islam. تحبط الأعمال. maka itu membatalkan amalan. وهناك أعمال وهناك كبائر تحبط الأعمال إذا كانت من جنس العمل Dan di sana ada amalan-amalan yang bisa membatalkan amalan apabila ia termasuk jenis amalan tersebut. Fariyah yuhbitul amal. Misalnya ria ia bisa membatalkan amal. Wal man yuhbitul amal. Kemudian mengungkit-ungkit bisa membatalkan amalan. Wala tubtulu sadaqatakum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kalian bantu. Syekhul Islam yaqul Syekhul Islam mengatakan As-sayyi'at dalla al-kitab was-sunnah wa aqwal as-sahabah As-sayyi'at dalla al-kitab was-sunnah wa aqwal as-sahabah Al-Quran, As-Sunnah dan perkataan para sahabat Dalla, dalla al-kitab Was-Sunnah wa akwal as-sahabah Perkataan para sahabat Al-Quran dan Sunnah menunjukkan An-nasiyat tuhbit al-hasanat Bahawa perbuatan buruk Bisa menggugurkan kebaikan Kama an-nal-hasanat yudhibna as-siyat Sebagaimana perbuatan baik Bisa menghilangkan perbuatan buruk Fas-siyat tuhrim Tahrim al-abd العبد ثواب الحسنات Sebab perbuatan buruk itu bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan pahala kebaikan. مثل حديث المفلس Seperti hadis orang yang bangkrut. الذي يأتي بأعمال كالجبال Yang datang membawa amalan seperti gunung. يأتي بصلاة وصيام وزكاة Dia datang dengan solat, puasa, zakat. وهذه الأعمال ما ما دام أنها أتت إلى يوم له يوم القيامة قد قبلت منه dan amalan ini apabila ia lakukan hingga hari kiamat diterima darinya. Fayati waqad sabba hadza wa shatama hadza wa akhadha mala hadza. Akan tetapi ketika di dunia ia mencela si fulan, ia mengejek si fulan dan mengambil harta si fulan. Fayukhad hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diambillah kebaikan dia. Fadhil hasanatu ajruha wa thawabuhu yadhhab lilladhi zalamahum. Maka kebaikan dari dirinya diambil diberikan kepada orang yang dia zalimi. Wadhah Jelas? فه- فالحسنات يذهبن فالسيئات يحبطن السيئات من هذا القبيل بحرمان ثوابها Jadi perbuatan buruk itu bisa menggugurkan amalan kebaikan dari sisi ini, yaitu ia bisa menghalangi pahalanya. ففي الآخرة ليس هناك درهم ولا دينار Maka di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham, وإنما حسنات melainkan yang ada kebaikan-kebaikan. فإن فنيت حسناته ولم يقضي ما عليه Apabila habis kebaikannya tidak cukup untuk membalas kezalimannya, ukhidha min sayyi'atihim faturihat alayh. Diambillah keburukan orang dia zalimi diberikan kepadanya. Faqudifa fin nar. Dan ia dilemparkan ke dalam neraka. Sallallahu alaihi wa afiyah.